Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Ստեփանակերտում հանդիսավորության բացվել է Սոսե մանկապարտեզի նոր շենքը։ Արցախի նոր սահմանադրությամբ կառավարությունը ղեկավարելու է նախագահը։ 62 տարի առաջ այս օրը Թուրքիայում կոտորում եւ թալանում էին հայերին ու հույներին։ Մակում տարածվել է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության փաստաթուղթը։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը որոշել են հակաօթային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգի շրջանակում զորքերի կազմը։ Աշխարհն առանց ցեղասպանության կազմակերպությունը մրցանակ է շնորել թուրք պատմաբանին։ Լևոն Արոնյանը միայնակ կպայքարի աշխարհի գավաթի համար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի հայ օկնության միության սոսե մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությունը, երկրի նախագահի Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցու Արցախյան թեմի առաջնորդի ազգային ժողովի նախագահի վարչապետի եւ այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Տասնյակ հոմուհիներ աշխարի տարբեր ծայրերից եկել էին տեսնելու մանկապարտեզի նորակառույց շենքը։ Սոսե մանկապարտեզների ցանցը եզակի է իր բնույթով, քանզի այն խորհրդանշում է Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնությունը, նշեց հանրապետության նախագահը, կարևորելով հայ օգնության միության ազգանվեր գործնեությունն Արցախում։ Ես երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ այս հայրենանվեր նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու, մեր ժողովրդի հոգսերով ապրելու, հայրենիքին միշտ օգտակար լինելու պատրաստակամության համար։ Համոզված եմ, այս գեղեցիկ մանկապարտեզի աշխատակիցները կանեն հնարավորը մեր փոքրիկների դաստիարակության գործում իրենց արժանի ներդրումն ունենալու համար։ Հայ օգնության միությունն իր գործնեության 107 տարիների ընթացքում միշտ էլ եղել է այնտեղ, որտեղ առավել շատ էր զգացվում իր ներկայությունը։ Արցախյան պատերազմի տարիներին եւ նրանից հետո հոմը նաեւ մեր կողքին կանգնեց։ Ինչպես իր խոսքում նշեց Հայ օգնության միության Արցախյան միավորի ատենապետուհի Ռուզանա Աբ รา համյանը, այսօրվա միջոցառումն էլ գալիս է հավաստելու, որ Մեր հոգեկերտվածքի ամենաբացասական գիծը ետ ետ է գնում։ Այդ գիծը այն էր, որ մենք միասնական էինք միայն այն ժամանակ, երբ մեր գլխին կախվում էր իրական վտանգը։ Այսօր մենք հպարտ ենք առավել, հպարտ ենք, որ հայության բոլոր հատվածները միասին են։ Հոմը հաստատակամ է այսուհետ եւս իր լուման բերելու Արցախի շենացմանը, նշեցին միջոցառմանը ներկա հոմուհիները։ Ինչ վերաբերում է այս մանկապարտեզին, ապա Կարոլին Շմավոնյանի Հայօգնության միության կենտրոնական վարչության ատենապետուհու խոսքով Այս բազմահարկ մանգաբարդեզը բաշտոնավես իր թրները դպանա իբրև գոթողմը հայ գնոջ ամբարդելի գամքին իսպաս մեր մատղաշ սերունդի տաստյարագության և սոսեմ այրիգի միշտավայր հիշադագին։ Շենքի կառուցմանը մասնակցել են հարյուրավոր մարդիկ, խոշոր գործարարների նվիրատվություններից մինչև փոքրիկ երեխաների խնայողություններ ուղվել են երահարկ ժամանակակից մանկապարտեզի շինարարությանը։ Ամենափոքրիկ նվիրատուն 7-ամյա Տիգրան Դավթյանն էր Ստեփանակերտից։ Ես թատրոնում խաղացի փոքրիկ իշխան։ Ես տարա իմ հոնորարը տվեցի Սոսեման կապարտեզին։ Ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ նոր շենք կա ու նոր մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզի կառուցմանը իր ներդրումն է ունեցել նաև Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերությունը, որի գլխավոր տնօրեն Գարեգին Օդաբաշյանը նույնպես ներկա էր բացման արարողությանը։ Երբ որ արիթը ներկայացավ, մենք սրտապուխ ուզեցինք օգնել, որովհետև նպատակը նույնն է, նպատակը մեր երեխաներն են, մեր ապագան է, եւ ինչու՞ չէ գանկնել Արցախի հանրապետության գողքին եւ օժանդակել այս խորագապ ծրագրին։ Ի հավելումն նաև նշենք, որ մանկապարտեզը նախատեսված է 4 խմբի 120 երեխայի համար։ Նրա ընդարձակ եւ լուսավոր սենյակները լիովին համապատասխանում են մանկապարտեզների ժամանակակից պահանջներին։ Շենքը նախագծվել է վեմ նախագծային եւ կառուցվել բլարկ շինարարական կազմակերպությունների կողմից։ Եռահարկ շինության առանձնահատկությունների մասին ավելի մանրամասն մեր հետագա թողարկումներում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ՀՈՒԻԴԱ բյուրոյի անդամ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր ՀՈՒԻԴԱ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են հայրենիք սփյուռք կապերի եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, վաղը կկայանա Արցախի ազգային ժողովի հատուկ նիստ՝ նվիրված հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձնմանը։ Ըստ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի, երթմնակալության ժամանակ ամեն ինչ կընթանա արդեն ձևավորված ավանդույթով։ Նրա խոսքով վարչապետի պաշտոն չի լինելու է, լինելու է պետնախարար։ Նոր սահմանադրությամբ կառավարությունը ղեկավարելու է նախագահը, Պետնախարարը կկոորդինացնի կառավարության աշխատանքը, նախագահի անունից կկառավարի կառավարության նիստը, իսկ նախարարները ոչ միայն նոր նշանակումները կկատարեն ստանցնած պարտականությունները ըստ նոր համանadrության չի լինելու վարչապետի պաշտոն եւ նոր կառավարման համակարգ է ձևավորվում եւ կառավարությունը ամիջապես ղեկավարվելու է նախագահի կողմից։ Հետևաբար եւ կառավարության հաշարականն է լինելու ֆորմալ եւ կառավարման մոդելն է փոխվել։ Վարչապետի ինստիտուտը դուրս է գալիս, կառավարության ղեկավարը հաստատի դառնում է նախագահը, ինքը կրելու է նաեւ պատասխանատվություն կառավարության գործունեության համար պետնախարարը նախագահի անունից կարող է վարել կառավարության նիստը ունենալու է որոշ այլ պարտականություններ, դա վարչապետ չէ, բայց նաև հասարակ նախարար չէ։ Դուք լսում եք լուրեր։ 62 տարի առաջ 1955-ի սեպտեմբերի 6-ից 7-ը Ստամբուլում եւ Իզմիրում կազմակերպված կոտորում, թալանում եւ բռնաբարում էին հայերին եւ հույներին իսկ պետությունը հանգիստ հետևում էր իր կազմակերպածին։ Հիշյալ դեպքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թուրք ուժանի զանգվածային ջարդարարությունը եւ թալանը լավ կազմակերպված էր, իսկ թուրքական իշխանությունն աչք փակեց դրա վրա, թողնելով որ մարդասպանները Ստամբուլը մաքրեն ազգային փոքրամասնություններից, հույներից եւ հայերից։ Թուրքերի վայրագությունների ընթացքում սպանվել էր 16 հոգի, որոնցից 3-ը հայտնաբերվել էին պարկի մեջ այրված։ Վիրավորվել էին 500-ից ավել քրիստոնյաներ։ Ընդհանուր հաշվով Թալանի էր ենթարկվել 4214 տուն, 1004 գրասենյակ, 73 եկեղեցի, 26 դպրոց եւ այլ հաստատություններ։ 1955-ի ջարդերից տարիներ հետո Թուրքիայի հատուկ նշանակության զինուժերի նախկին պետ Սաբրի Երմիբեշօղլուն նշել է, թե 1955-ի սեպտեմբերի 6-ից 7-ը հատուկ նշանակության զինուժերի գործն էր, որը հրաշալի կազմակերպվել էր։ Իսկ վերջում հիշեցնենք Թուրքիայի նախկին պաշտպանության նախարարի մի առիթով ասված խոսքը. Եթե հայերը եւ հույները Թուրքիայում մնային, արդյոք մենք այսպիսի ազգային պետություն կլինեինք։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում տարածվել է Արցախի արտգործնախարարության կողմից պատրաստված փաստաթուղթը, որը ներկայացնում է Արցախի մեկուսացման ուղղված ադրբեջանական քաղաքականության վերաբերյալ Արցախի հանրապետության դիրքորոշումը։ Փաստաթղթում ընդգծվում է, որ Արցախի մեկուսացման ուղղված ադրբեջանի քաղաքականությունը կոպտերո կոպտորեն ոտնահարում է զարգացման իրավունքը, որն ամրագրված է ՄԱԿ կանոնադրությամբ, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով, ինչպես նաև քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների եւ տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային իրավունքների մասին դաշնագրերով։ Հղում կատարելով միջազգային իրավունքի մի շարք նորմերի, Փաստաթղթում ընդգծվում է, որ միջազգային ճանաչվածության բացակայությունը չի կարող ազդել Արցախի հանրապետության միջազգային հարաբերություններում ներգրավվելու եւ արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու հնարավորության վրա։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել ՄԱԿ անդամ երկրների հետ հանրապետությունում կայուն եւ թափանցիկ տնտեսական գործունեության ապահովման նպատակով։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ հանդիպումով յուրաքանչյուր տեսակի կարելի է փոխել այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության իրադրությունը։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, խոսելով Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման մասին։ Արդեն մի քանի տարի է, որ նման հանդիպումներ են լինում, սակայն հակամարտության դադարեցման կամ լուծման մասին խոսք չկա, փորձում են ուղակի հանդարտեցնել լարվածությունը, ինչը եւս այդքան էլ չի հաջողվում։ Այս հանդիպումը ևս նման կերպ կլինի, ասել է Իսկանդարյանը։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ամեն ինչ անում են, որ առաջիկայում նախագահների մակարդակով հանդիպում է լինի։ Ռուսաստանն ու Հայաստանը որոշել են զորքերի կազմը, որոնք գործելու են հակաօթային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգի շրջանակում, հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում։ Այս մասին հայտնել է գլխավոր շտաբի ղեկավար Ռուսաստանի օթատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Պավել Կուրաչենկոն։ Որոշվել է զորքերի ցանկը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Հայաստանի Հանրապետությունը հատկացնելու են հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի կազմի համար, ասել է Կուրաչենկոն։ ԼՂՀ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ստեղծման եւ գործունեության 10 տարիների ընթացքում հաստատված կարգերի համաձայն էներգետիկայի բնագավառում 21 ընկերությունների տրամադրվել է գործունեության 55 լիցենզիա։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Հանձնաժողովի բաժնի կողմից բարբերաբար իրականացվում է ընկերություններին տրված լիցենզիաների պայմանների վերահսկողություն, ինչի արդյունքում կարգավորվող երկու ընկերությունների նկատմամբ կիրառվել են պատասխանատվության միջոցներ։ Ըստ հանրային ծառայությունների կարգավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ Մերի Սահակյանի, Արցախ էներգո ՓԲ նկատմամբ կիրառվել է նախազգուշացում, իսկ զաման համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը նշանակվել է տուգանք։ Էներգետիկայի բնակավարում հանձնաժողովի կողմից ընդունված 7 որոշումով հաստատվել է սպառողներին ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձև, իսկ 4 որոշումներով հաստատել է լիցենզավորված անձանց արխիվաճարքի պայմանագրերի օրինակելի ձևեր։ Հաշվի առնելով դրամի փոխարժեքի տատանումները եւ սղաճի փոփոխությունները մշակվել եւ հանձնաժողովի կողմից ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին որոշումը, որով կճշգրտվեն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները։ Սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ հանրապետության տարածքում գործող 15 փոքր եւ Սարսյան կինդրոէլեկտրակայանում արտադրվող էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը կազմում է 417.1 միլիոն կիլովատժամ, իսկ դրվածքային հզորությունը 107.7 մեգավատ։ Կառուցման փուլում գտնվող 9 փոքր հիդրոէլեկտրակայանների էլեկտրական էներգիայի միջին տարեկան արտադրանքը ըստ գործարար ծրագրերի կազմում է 263.9 միլիոն կիլովատ-ժամ, իսկ դրվածքային հզորությունը 42.2 մեգավատ, որոնք արտադրության լիցենզիա կստանան 2018-ից 2019 թվականներին։ Այսպիսով պետության կողմից էներգետիկայի բնագավառում իրականացվող միջոցառումները նպատակաուղված են ապահովել էներգետիկ ոլորտի կայուն զարգացումը, հիմնված տնտեսության էներգաարդյունավետության բարձրացման եւ վերականգնվող ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վրա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Երևանում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կանցկացվի Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովը փոխվստահություն, միասնություն եւ պատասխանատվություն։ Այս մասին հայտնել է Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Նախարարի խոսքով նախատեսվում է համաժողովն անցկացնել հերոսական մարտերում մայիսյան հաղթանակների տարեդարձի Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակի եւ Երևանի 2800-ամյակի նախաշեմին 70 երկրներից 1400 սփյուռքահայեր արդեն հաստատել են համաժողովին իրենց մասնակցությունը Հայոց ցեղասպանության մասին նոր վավերագրական ֆիլմը կցուցադրվի Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ կինոթատրոններում, նաև ըստ պահանջի հասանելի կլինի 2017 թվականի հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ։ Ի տարբերություն այս թեմայով նկարահանված մյուս ֆիլմերի այն ավելի հարմար է մերօրյա օտար հանդիսատեսների համար։ Փաստագրական ֆիլմը, որը կրում է ցեղասպանության ճարտարապետները վերնագիրը եւ Ժխտվող ցեղասպանությունը, շարունակվող ցեղասպանությունը, ենթավերնագիրը, Օսմանյան կայսրության կողմից 1915 թվականին հայերի զանգվածային ջարդերը կապում է Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում թուրքերի ցեղակիցների, ադրբեջանցիների կողմից հայերի ժամանակակից զանգվածային սպանությունների եւ Արցախահայության կյանքին սպառնացող վտանգի հետ։ Այս մասին իր հոդվածում գրել է Կալիֆոռնիան Courier 30 հրատարակիչ եւ խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ ԱՄՆ-ի Կլարկի համալսարանի պատմության պրոֆեսոր վտարանդի թուրք հայտնի պատմաբան Թաներ Ակչամին աշխարհն առանց ցեղասպանության կազմակերպության կողմից մրցանակ է շնորվել։ Կազմակերպության ղեկավար Էլեն Քենեդին Ակչամին շնորհված մրցանակի կապակցությամբ նամակ է հղել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Մենք երկար ժամանակ է ինչի անում ենք ձեր խիզախ աշխատանքով, որի նպատակն է փաստել Օսմանյան կայսրության կողմից հայ ժողովրդի դեմ գործած վայրագությունները։ Չնայած թուրք ծայրահեղականների կողմից արված մահվան սպառնալիքներին, դուք ցեղասպանության վերաբերյալ ձեր խոսքում ցուցաբերել եք հետևողական համառություն։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության մեկնարկային փուլում հայ շախմատիստներ Հրանտ Մելքումյանը եւ Ռոբերտ Հովանիսյանը դուրս են մնացել պայքարից։ Լևոն Արոնյանը միայնակ կշարունակի պայքարը։ Հայ գրոսմայստերը 1.32-րդ եզրափակում կմրցի Չինաստանի ներկայացուցիչ Հոու Իֆանի հետ։ Թողարկումը վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարի մտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21 ցելսիուսը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։